really happy to see you all, and um, I'm very thankful for what God is doing in this church. Jā, tiešām liels prieks jūs visu redzēt, un es ļoti pateicīgs Dievam par to, ko Dievs dara šajā draudzē. And uh, <laughs> you know, I'm so thankful that God has made this nation, really. Esmu ļoti pateicīgs Dievam, ka viņš ir izveidojis šo tautu. I'm very Tieši. thankful that God has made you. Esmu ļoti pateicīgs, ka uh, Dievs ir veidojis un radījis tevi. If everybody was like Indians, man, it'll be a boring world. <laughs> ja visi būtu kā indieši, tad būtu tāda garlaicīga pasaule. So I'm very thankful for Latvian people. Mēs, mēs esam pateicīgi, mēs esam pateicīgs par latviešu cilvēkiem. Vai ne? Nu, jā, es zinu, es zinu. <laughs> um, you know, thank you for praying for the family and... Uh, Paldies, ka jūs lūdzāt par man ģimeni. Ah, as usual, we always need help. <coughs> kā, jeb, kā tas ir parasti, mums ir ļoti vajadzīga palīdzība. For me, it's always fascinating how the same parents, but the children are different. Man tā, tā brīnojam tas, ka tie paši vecāki, bet bērni ir dažādi. Uh, Vien tie paši vecāki, bet atšķirīgi bērni. Pareizi. Yeah. yeah. Um, I'm having a, I just want to share this so that, you know, it'll encourage you in a unique way. Es gribēju jums padalīties to, lai nu, tas kaut kādā neierastā veidā jūs iedrošināt. The third, we have a daughter, her name is Elisheba. Mums trešais bērns ir meita Elisheba. She has a unique way of uh, handling stress situations. Viņai ir tāds unikāls veids, kā viņa rīkojas stress situācijās. Especially when the father is angry. Nu, īpaši tajos brīžos, kad viņas, viņas uh, tēvs ir dusmīgs. Or, or, sirdīgs. or, or my wife, that is her mom. Vai arī, kad man sieva, viņ, viņas mamma, arī, kad... Uh, Viņš ir dīgi dusmīgi. And I always laugh when I see her do it. Es vienmēr smējos, kad es redzu, kā viņa, kā viņa tieši rīkojas tašas brīžos. My wife was sharing this. She said when she got mad at her, Vien sievreiz teica, ka, nu, kad bija brīdis, kad viņa sadusmājās uz, uz meitu, uz to Elišebu. And my wife was like, why did you do this? You know? Man, man sieva saka, kāpēc tu to darīji? And she goes like, no. God loves you. saka, nu tā, nu, attieksme, tad, nu, Dievs mīl. I love you. Es tevi mīlu. What's the problem? Kas par problēmu? <laughs> so it's like, it's kind of funny. <laughs> and uh, it's amazing how Jesus says we need to be like little children. Because we we become we the, the more we grow up, we become so complicated. Jā, jo jo vairāk mēs, nu, jo vairāk mēs uzaugam, jo vairāk mēs paliekam sarežģīti, nu, you know, mēs sarežģījam lietas. We become kruta, you know, like cool, just Mēs paliekam tādi vēsi. There's a song we used to sing when we were when I had the band in India, we used to sing one song. Reiz, kad man bija Indijā, kad man bija grupa, mēs dziedājām dziesmu. It says, no matter how old you grow. Un tāda, tāda vārda, ka, nu, lai arī cik tu būtu, nu, cik vecs tu būtu. You will always be a child in tu, his eyes. Tu vienmēr būsi bērns viņa acīs. Amen. Amen. So please don't be complicated. and lūdzu, nebūsim sarežģīti. It is okay to smile. Ir, ir arī labi, tas ir, ir labi smaidīt. It's okay to cry. Um, ir, ir, arī labi raudāt. There is a time and a season for everything. Mm, Katram ir savs laiks, uh, but savu vietu. Just learn to enjoy life. Tāpēc vienkārši iemācieties izbaudīt dzīvi. I mean, sometimes, um, uh, as you know, we have the fourth baby, and sometimes she takes time to sleep. I'll put it in a very nice way. She takes time to sleep. Mums ar ceturto bērniņu tā, ka viņai ļoti patīk daudz gulēt. Viņa vienkārši ņem daudz laika, lai gulētu. Yeah, she doesn't sleep quickly. Ah, viņa neaizmieg. Ah, nu jā. Viņa bērns neaizmieg tik ātri. Pareiz, pareiz. Uh, so, um, I try to help. I tell my wife to rest and then I'll just walk with the baby. Tad es, nu, palīdzot savai sievai, es vienkārši Ļauj viņu atpūsties un esta to bērniņu, paņem un staigā to bērniņu. In all our, every day we have choices. Un katru dienu mums ir izvēles. Every situation we have Katrā choices. mums situācijā mums ir savu izvēle. So I can walk with her and think, what in the world is this baby up to? Un kad es yeah. varu to bērniņu kā staigāt un teikt, nu, ko tas bērniņš iedomājas, ko viņš, I mean, kas viņam ir prātā? Why did I get married? Kāpēc es apprecējos? I mean, you know, it's crazy how the mind thinks. Yeah? Es, nu, traka, kā dažreiz prāts var dom, prātā domas var ienākt kāds. Or, vai, walk with her and just sing. Vai arī vienkārši staigāt viņu un dziedāt. And be thankful to God. Un būt pateicīgam Dievam. Uh, one day it's fine. Vien dien tas ir labi. Second day it's fine. Otrajā dienā arī tas vēl ir uh, Third day labi. probably it's a rock song that comes out. Trešajā dienā jau jau kāda tāda rokas dziesma, tāds smagāka dziesma jau nāk ārā. No, but overall when you do it. Bet nu vispār to darot. It's amazing how um, you sense God's joy. Apbrīnojam tas, kā tu jūti to Dievu prieku. And what amazes me about God. Un tas, kas man visvairāk uh, apbrīn par, nu, par Dievu. The Bible says that Uh, he does not sleep. Kad viņš nekad neguļ. That's amazing. Tas ir What a God, what a God we serve. Kādam Dievam mēs kalpojam, cik varams ir tas Dievs. So please don't be complicated. Tāpēc lūdzu nesarežģīsim lietas. I encourage you to be simple. Nē, sarežģīs, bet tas tev iedrošina būt vienkāršam. Life is hard. Dzīve ir grūta. But trust me. Bet uzticies man. We are a lot better than a lot of other people. Jā, mēs esam daudz labāk nekā daudz citi cilvēki. Amen. And we serve a great God. Un mēs kalpojam ļoti lielam varenam Dievam. And very soon we will see him. Un ļoti drīz jau mēs viņu redzēsim arī. Oops. Very soon we will see him. Un ļoti drīz mēs viņu arī redzēsim. Amen. Amen. Sometimes I think about it, what will I do when we see him? Dažreiz es domāju tā, nu ko mēs darīsim viņu redzot? <sighs> Everything in this world will finish one day. Viss šajā pasaulē reiz beigsies. As you know, I teach English. Ziniet, es arī mācu angļu valodu papildus. And uh, many of my students have become friends for me. Un ļoti daudz no maniem tiem skolēniem palikuši arī man tuvu draugi. And there's this uh, student of mine, he's also a good friend, he's a business guy and he he runs a million something like the business runs into millions. Jā, nu, man ir kāds no vieniem, viens no tiem studentiem, cilvēks, kam bizness vienkārši, nu, ienesīgs er bizness ir. Very rich guy. Un ļoti bagāts cilvēks. But we were talking recently over lunch. Mēs reiz, um, nepavisam nesen, mēs ar viņu runājām er pusdienas laikā. He's telling me, Sam. Viņš man teica, Sam. I have everything. Man ir er viss. But just don't have joy. Bet man nav prieka. So simple. Tik vienkārši. It's, <laughs> it's like crazy. You have everything. Tas ir nu, traki, un tev ir viss, but you don't have joy. bet tev nav prieka. Just not satisfied. Tu neesi apmierināts. And I love what Jesus says. patīk, ko Jēzus saka. In this world, šajā pasaulē you will have problems, tev būs grūtības, but peace I give to you. bet es tev dodu mieru. Amen. The world cannot take it, Pasauli to nevar atņemt tev, and the mieru. world cannot give it. To pasauli tev arī nevar dot, to mieru. You want to sing that song? Yeah. You sing it. Okay, let me sing that song. We should sing it in, in a, as a band. Nodziedāsim nu, vienu dziesmu, mēs kā ar grupu kopā dziedājam. Un mēs dzieda, kad bija, uh, mums bija Afrikān uh, draugs, eh? man tur nav, nu, okay. And uh, šīs draugs mācos mums šīs dziesmas. draugs iemācīja šo dziesmu. So I want you to, I would like you to learn this song, okay? Vēlos jums iemācīt šo dziesmu. Jesus said, "This joy that I have." Um, yes. uh, Jesus said, "The peace that I have, that we have, the world did not give it to us, and the world cannot take it away from us." Jēzus teica, ka to mieru, ko um, es jums dodu, to pasaule no jums nevar atņemt. So try. Let's learn this song together, yeah? Tad pamēģināsim to dziesmu kopā, labi? I'll teach you the song. Es jums iemācīšu. Just repeat after me. This joy that I have. Atkārtosim kopā. This joy that I have. Good. The world didn't give it to me. The, give it to me. This joy that I have. This joy that I have. The world didn't give it to me. The world didn't give it to me. This joy that I have. This joy that I have. The world didn't give it to me. The world didn't give it to me. The world didn't give it. The world didn't give it. And the world can't take it away. And the world can't take it away. Vi en Why not? Oh, you can sit if you want. You can stand if you want. Ne nebai dites. We sit kartiva. <laughs> Yeah, no. Youth is briefs, labi, yeah. This joy that I have. The world didn't give it to me. This joy that I have. The world didn't give it to me. This joy that I have. The world didn't give it to me. The world didn't give it and the world can't take it away. This joy that I have. The world didn't give it to me. Singing this joy that I have. The world didn't give it to me give it to me, give it to me, this joy that I have. The world didn't give it to me. The world didn't give it, and the world can't take it away. No, gold digger, this joy. Hey, hey. Sing it, sing it, and this joy that I have. This peace sing it the African style, yeah? Bishing, bishing, daudz ne. Labi. <laughs> kur, tu, kur mana tulkus? Labi. <laughs> Vajag šito, ja? Šito labi? Tagad, ja? Tā mēs tagad kā arī Afrikāņu okay, stilā darīsim. Two. Tā, mēģinam plaudēt šādi. Yeah, try. And now bob your head. Ar galvu tagad jākstina. Jā! Yeah. missing, no missing. This joy that happened, what they giving me. This joy that happened, what they giving? Giving? and Giving? and this joy. Oh man, it's beautiful. <laughs> okay, now we sang this joy, this peace. Mēs tagad dziedam šis miers, šis prieks, šis miers. Now, now one of the things the Bible tells us to be thankful about is brothers and sisters in ah, Christ. Tad viena lieta, vēl lieta, ko saka, mums jāpasakās Dievam par, ir par brāļiem māsām, kas mums So, we also sing brother that I have. Tad mēs arī dziedam brālis, kas man ir. Nu, so, kas so you have to look at some brother and say, brother, and point at the person. Brāl, pat, yeah? pat parādas brother viņam that I have. Brālis, kas man ir. <laughs> the world didn't give it to me. Amen. Pasaule man to nedeva. Amen. Amen. Amen. Yeah. And sister that I have. Arī tā sister, nu māsa arī, kas man ir sister, my sister. Bible that I have. Amen. So we're going to sing that also. Bible that I have. you got to pick your Bibles and sing it also. Then of course. Jesus who I have. Amen. Amen. So let's start. Arī augustā būs sākam kustēties. Okay, you gotta do it in style, yeah. <laughs> but as you sing it, also sing it to God. It's it's a powerful proclamation. This is very powerful. Remember this. It's very powerful. When you, pro- when you proclaim it, tu pasludini, tu pasludini šo patiesību. Very powerful. One, two, three, four. This joy that I have, what He given me. This joy that I have, what He given, given, given, given. This joy. brother, brother that I have. Saket brale, brale that I give it, give it, brother. Now look at some sister, masters, sister that. I Give it and gave it up. Give it oh sister. Give it give it all the world. give it. What? Bible. Bible that I lift it up. Yay! What? Amen. Woo! Thank you, Lord. Praise the Lord. Woo-hoo-hoo. Yeah, Bible. ansioso you for the joy you've given us. Thank you for the peace you've given us. Thank you for the Bible you've given us, Father. And thank you for your Son, Jesus Christ, who died on the cross for our sins. Lord, thank you Kungs, paldies tev, that there is joy in your presence, that there is peace in your presence, that you have so much more for us, more than we can even imagine. Lord, open our eyes, open our hearts to all that you have for us. We give you praise and glory. Lord, the word is yours. We are yours. Help us. Cleanse each one of us. Cover us with your mercy. And let your word set us free, Lord. We give you thanks for everything. In Jesus' name we pray. to it. You know, the Bible is very clear. It says that Jesus died on the cross for our sins. Bībele ļoti skaidri saka, ka Jēzus Kristus nomirst pie krusta par mūsu grēkiem. Which we all know. Un ko mēs visi zinām. But the point, the question is, Bet tas jautājums būtu, and many times I've thought about this, especially when I watched the Passion movie. un ļoti daudz es tā par to es domāju, un ir īpaši man tā ienāca domas, ka skatoties Kristus ciešanas Nu labi, es Film. saprotu, yeah, Jesus died for our sins, okay. Labi, es to saprotu. Jēzus ir He nomirst had to par die maniem on the grēkiem. cross for our sins. Viņam bija jānomirst pie krusta par maniem But grēkiem. why was it necessary Bet kāpēc tas bija nepieciešams? that He had to go through all that suffering. Kāpēc tas bija nepieciešams, lai viņam, nu, ka viņam bija jāiet cauri šīm ciešanām? Why did they beat him up like a dog? Basically? Kāpēc viņi, viņi vienkārši sita kā tādu suni? You know, like in, in Faktiski. English expression, they beat him up like a dog. Basically, they beat him up black and blue. Viņi vienkārši Jēzu sita tā, nu, piesit, nu, sita zilu, zilu melnu. Why? Kāpēc? Was it necessary? Kāpēc tas bija nepieciešams? And I, I also couldn't understand why they had to do it publicly. Un to es vēl, vēl ko es nevaru saprast, kāpēc viņiem tas bija jādara publiski, visiem redzot. And, uh, and that's why I want to talk a little bit about what, uh, about concerning this theme today. Un tas ir tāpēc, ko es, ko, pa ko es tik runāt tieši, nu, sa, ar sakarā šo, šo tēmu tieši. So I want us to read a few scriptures. Mēs before. lasīsim kopā dažas rakstvietas. I'm glad you brought your Bibles. Let's read it together. Un ļoti, ļoti labi, ka jūs paņēmu šos Bībeles līdz lasīsim kopā. Matthew chapter 27. Matei 27. Matīs 27. nodaļa. Mateja. Ah, nu jā. Mateja 27. nodaļa. Bet jūs saprot, ja? Jā, un 26. pāns. Un 26. pāns. 26th verse. Um, from 26, let's just read till 31. No 26. līdz 31. pantam lasīsim kopā. Skaļi un lēņā, ja? Lēni un skaļi, ja? Okay. 1, 2, 3, lūdzu. Tad viņš tiem atlaida barabu, bet Jēzus šauta un nodeva, lai viņu sistu krustā. Tad zemes pārvaldnieka karavīri ņēma Jēzu, veda to pārvaldnieku pilī un sasauc ap viņu visu pulku. Un tie novilka viņam drēbes un apilka viņam purpurā apmetni, tie nopirka, nopirka, lika to viņam galvā un deva viņam niedru labajā rokā un locīja ceļus viņa priekšā, viņu apsmiedam un sacīja, sveiks jūdu ķēniņ. Un tie spļāva viņam visu, ņēma niedri un sita viņam pa galvu Un, kad tie bija viņu apsmējuši, tad tie nolika viņam apmeti un apvilka viņam paša drēbes un aizveda viņu, lai sistu krustā. Isaiah 53. Jēs, Jēsais grāmat 53. nodaļa. Isaiah 53. Jēsais 53. Let's read 5. Piekto pantu lasīsim. Please. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sots bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Wow! By his stripes we are healed. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. by he was wounded. Viņš tika ievainots. So basically it's not just that he was crucified, but he was wounded. Viņš ne tikai bija pie krusta, bet viņš bija arī ievainots. He was bruised inside. Viņš bija ehm, outside and inside. That's how the viņš amplified puts it. Nu, viņš bija bruised, bruised, injured. Nu jā, ievainots, nu ievainots. Yeah. Viņš bija ievainots vienkārši. And stripes, by his stripes we are healed. Ar, ar esam In another scripture it says, uh, he was, his whole entire appearance was marred beyond human comprehension. Un bija vēl citā, citās bībeles vietās rakstīts, ka viņi, tas viņa izskats ārējais bija pilnīgi, nu, uh, nu savainots vienkārši, nu, izmainīts. Basically there was no... But, normal looking flesh pat, on him. Nu, viņu skatoties, nebija pat normāli tāda izskata mies palikusi. In English we say he was totally disfigured. Viņš bija pilnībā, nu... Disfigured, you know? Jā, viņš pilnīgi nekāda izskata viņam nebija palicis. You can't, when you look at him, you just see, basically, you just see it's a piece of meat. Jā, kad skatoties uz viņu, tas vienkārši izskatīs kā kāds gaļas gabals. And... Uh, And then he was crucified. Un tad viņš tika piekalts krust pie krusta. At the cross, at the cross he took our sins. Un uz, uz krusta viņš uzņēmās mūsu grēkus. Sin grēkus. is the mother grēks ir viss for everything else that we're going to talk about. Grēks ir to visu lietu māte par tām lietām, par ko mēs šodien runāsim. And which is very interesting when you, when you study this. To studējot, tas ļoti interesanti. Now we want to talk about the punishment before that, yeah, before we go on. You know, in the God's law, there was a certain system about punishment. Uh, mēs runāsim par, par sodu. Uh, vienkārši Diev, Dievs, Dievu tajā visā viņa sistēmā bija, bija nu, noteikts lietas par sodu tieši, par tiesu. Your, our sins were upon Jesus Christ. Mūsu grēki bija uz Jēzu Kristu. Our punishment was upon Jesus Christ. Mūsu sods bija uz Jēzu Kristu. And our wounds were upon Jesus Christ. Un mūsu ievainojumi bija uz viņu, uz Jēzu okay. Kristu. And by those wounds, not just on the cross, by his wounds we are healed. Tātad ne tikai uz krusta tās bet arī tās tie ievainojumi, kas pirms pirms krusta arī ar caur tiem mēs esam Which means we go back to the Old Testament and you read what was God's eternal law. Jā, un tad to apakais veco mēs varam redzēt un lasīt par kāds bija mūžīgais mūžīgā mūžīgais likums. And let's see what is God's law, which was said. Uzskatīs, uzskatīs, pastīsimies, okay. ko Dieva likums raksta. First of all, God's law was that justice justice demands payback. Un tad pirmkārt Dieva likums pieprasīja, ka taisnība pieprasa atmaksu. Exodus chapter 21. Uh, otrā Mūzes grāmata 21. I want us to just go through some scriptures and then you will be amazed at what Jesus has done for us. Es gribu vēlētos vienkārši iziet cauri pāris rakstvietām, jūs vienkārši redzēsiet, cik, ko Dievs darīs par mums. Exodus 21. <clears throat> otrā Mūzes 21. nodaļa. Exodus 21, let's read from 23. Lasīsim no 23. panta. 23, 24, 23, 24, 25. 25. Lūdzu. Then you give life for life. Yeah? Jā, aci pret aci, aci zob, pret zob, zodu, roku pret roku, roku, kāju pret kāju, degumu brūci pret degumu brūci, ievainojumu pret ievainojumu, rētu pret rētu. This is God's law. Tas ir Dieva bauslība, tas ir Dieva likums. Standard law for human race. Visas cilvēks tāds standarta likums. Exactly what you've done, you get it back. Tieši tik daudz, cik tu esi darījis, tu saņem atpakaļ. Punishment, that's the reason for punishment, okay? Un tas ir tas iemesls, kāpēc bija jā, sodam jānāk. Next one, Proverbs chapter 20. Salma pamācības 20. nodaļa. Proverbs 20. Salma pamācības 20. nodaļa. verse 30, the last scripture. Pēdējais pāns tajā nodaļā, 30. Go ahead. Ļaunumam jāpretojas ar bargu sodu un spēcīgiem sitieniem, no kuriem uz ādas paliek asiņainas sloksnes. Tā tie iztīrīs no ļaunuma sārņiem visu iekšējo cilvēku. Wow. Punishment stops evil. Sots aptur ļaunumu. Is that how it is in the Latin Bible? Yeah, Mm. That it stops evil? Yeah, no. How is it in the Latin Bible? Yeah, it resists uh, evil. Yeah, it stops yeah, evil. Yeah. yeah? Mm-hmm. So remember this. God's why God has put punishment. It is justice. Tātad mums to, kāpēc Dievs ir nu, nu par Dievu sodu, kāpēc tas tā ir. Tā ir Dievu taisnība. Okay. What you have done, you get it back. Ko yeah? tu esi to tu saņem Number atpakaļ. two, punishment sots stops aptur. And this is a key point. Un tas ir tas tā atslēga, tā Listen atslēga, very carefully. Atslēga. Punishment stops Vārds. sin. Sots aptur grēku. Punishment resists sin. Mm, sots nostājas evil, pretī, evil. No, aptur to ļaunumu. It's a sign that that evil cannot come forward. Un tā ir tāda kā zīme, ka ļaunums nevar vairs iet uz, nu, iet uz priekšu, nevar izplatīties vairāk. And that's why it's very interesting when you study this theme. Un tāpēc ļoti interesanti lā studējot šo tieši šo tēmu, izstudējot. Paul says something very powerful. Pāvils saka ļoti kaut ko ļoti, ļoti spēcīgi. I want to know him. Es vēlos atzīt viņu. We all say, yeah, yeah, I also want to know God. Jā, yeah. mēs sakam, jā, jā, es arī, protams, vēlos atzīt Dievu. And he says, I want to know him and the power of his resurrection tātad viņu atzīt viņu un viņas uh, nu augšām celšanās spēku which we all say yeah ko mēs arī visi jā es arī protams vēlos zināt uh, viņa augšām celšanās spēku but then Paul continues to something else un tad bet Pāvils turpina kaut ko vēl teikt I want to know him es vēlos pirmā. viņu atzīt vispirms I want to know his power es vēlos atzīt viņa augšām celšanos spēku and I want to know the fellowship of his suffering un es vēlos atzīt arī viņa ciešanas sadraudzību This is the whole complete. Tas ir tas viss tād, nu, komplekts tā, tā Now, lūkšana. Cilvēki, mēs daudzreiz, you know, many of us, we stop at the first two. Mēs yes, kā cilvēki ļoti bieži apstājamies pie tā pirmā. Jā, es gribu viņu atzīt. I wanna know the power of his resurrection. Es vēlos atzīt viņu augšām celšanās spēku. But we do not go to the third. Bet mēs nekad, nu, neejam uz to trešo lietu arī. I wanna know. Es vēlos atzīt. His sufferings. Viņa ciešanas. Interesting. Interesanti. We have this natural in us. We hate pain. Mēs mūsos ir tāda dabīga lieta, ka mēs ienīstam sāpes. It's interesting when when God talks about children, he says through childbirth the woman is healed. Uh, ir interesanti, ka Bībelē rakstīts, ka caur, nu, sievietei dzemdējot caur tām sāpēm, caur dzemdējot die, sievieti tiek dziedināta. They are saved. Viņi ir glābti. Interesting. Interesanti. Pain. Sāpes. brings about some incredible benefits. Un sāpes tātad ieved tādas lielas um, benefits. Labums. Labums, jā. Nu pareizi. And here the Holy Scripture says, Un šeit raksta, raksta, saka, punishment sots stops aptur evil. Ļaunumu. Pain sāpes stops aptur wickedness. Ļaunumu. Uh, ah, and number three. Trešais. Another principle of punishment that God had. Un ir vēl trešais nu, tās dievs, nu, soda princips. Deuteronomy, which is 5. Moses, 25. 25. nodaļa. Deuteronomy chapter 25 was 1, 2, and 3. 1, 2 un 3, 5 mūzes, 25 nodaļa, 1, 2 un 3 pants. Go ahead. 1, 2, 3. Kad starp vīriem ir kādas nesaskaņas un tie nāk pie tiesas, tad lai pār tiem spriež tiesu. Taisnais, lai tiek attaisnots, bet netaisnais, lai tiek notiesāts. Un ja vainīgais ir pelnījis sitienus, tad lai tiesnesis liek tam nomesties zemē, viņam klāt esot tam dot sitienus skaitā pēc viņa vainas – Viņam var dot 40 sitienus, ne vairāk, ka to vairāk sitieniem sitot, tavs brālis netiktu pazemots tavās acīs. Interesting. <clears throat> Ir interesanti. Punishment has to be done publicly. Un tas sods, kas bija jādara, bija jādara publiski. So justice demands it. Tātad um, Dieva taisnība, Dieva pieprasto. Number two. Un, un vēl otrais. Punishment stops evil. ļaunums aptur, nu, sots aptur, aptur ļaunumu. And teaches the person the danger of evil. Un māca tam cilvēkam, kas to ļaunumu par, nu, par to bīstamību, ļaunumu bīstamību. And number three, un arī trešais, the punishment has to be done publicly. Sots bija, tas sots bija jādara publiski. And the biblical law was 40 lashes. Un bija pēc bībeles likuma bija 40 Now, remember, Atcerieties. it's not death. Tas nav parāds. It's not death, death, death, nāve. Ah, yeah? nāve, nāve. It is Tas tā nav nāve. You did something wrong. Tu tātad izdarīji kaut ko nepareizi. And you whipped for it. Un tev, tev soda ar sitieniem par to. And the maximum Un tad maksimums tam sodam vislielākais, no, vislielākais daudzāk sitien. Pay attention to the word. Maximum punishment was 40 lashes. Tātad viss, nu, viss tas viss tā soda, vislielākais bija 40 sitieni tieši maksimums. Now, scripture says, Bībelē rakstīts, that all have sinned kad visi mēs esam and we have fallen short of God's visi glory. mēs esam no Dieva Now this is the fascinating thing about Jesus, what Jesus did for us. Un tas ir tas, tas ir tas ko tieši Dievs izdarīja, priekš mums. On the cross he took our sins. Uz krusta But before that, Bet pirms krusta he was publicly publicly whipped. Mm, viņš bija publiski sists. 40 minus 1. 40 minus 1 That was the law. Tātad likums bija, nu tāds, tāds bija likums. Totally disfigured. Tātad pilnīgi viņš bija, nu, sas, sasists pilnīgi. And this is the amazing thing about this. Un tas ir tas abrīnojums par to. Every part of his body Katra viņa ķermeņa daļa was whipped. bija sist. The maximum times. Pēc, nu, ar, ar, ar maksimāli daudziem sitieniem. Everything that we do with our eyes, katra lieta, ko mēs darām savām acīm, with our ears, ar mūsu ausīm, with our head, ar with mūsu our galvu, mūsu domām, with our hands, ar mūsu rokām, with our feet, ar mūsu kājām, with every part ar of our body. visu katru mūsu ķermeņa daļu. Jesus took it. Jēzus paņēma. And the interesting thing about this Un is, tas visinteresantākais when par you to study ir, the Old Testament law, skatoties uz veco, vecās darības likumu, the judges there, tiesnesis ir šeit, the victim, Tas, tas vainīgais un tas, uh, tas ne, cietušais un tas krimināls. Tas, the criminal is there. Um, okay? Tas noziedznieks, un tas noziedznieks tur un vaininieks šeit un tiesnes. So the victim watches. Tas, tas vai, nu, tas uh, cietušais skatās. The criminal being whipped. Un kad kā tas, tas noziedz, noziedznieks tiek sists. Before God's law. Pēc Dieva likuma all have sinned mēs visi esam grēkojuši against the son of god against god pret dievu pret dievu dēlu okay now the bible says this bet bībele saka we couldn't pay it mēs nevarējām samaksāt to sin is there grēks ir but there's other things bet ir arī citas lietas with our eyes, ar mūsu acīm, ears, ausīm, with our mind, hands, mūsu prātiem, rokām, kājām, and the maximum punishment for it un visam tam tas maksimālais sots was these 40 minus 1 lashes. So here I'm standing, we are Tātad šeit standing, stāv, mēs visi šeit stāvam, and Jesus is there. Jēzus ir te, And this is how the scriptures, when you study the scriptures, says of course we can't pay this price. Un rakstīts, nu, protams, mēs, nu, ko saka, mēs nevaram samaksāt par, tie, par to So par Jesus to comes nodrīto. here. Tātad Jēzus nāk šeit. And he gets whipped. Un viņš tiek sists. For us. Par mums. Plus. Plus. He's crucified. Viņš arī vēl piekalts pie Now the condition is this. The condition is this. Tā kondīcija, nu tā. That we are set free Tātad, kas notiek ir tas, kad mēs esam atbrīvoti. Only if we accept what he did for us. Tikai tad, ja mēs pieņemam to, ko viņš ir darījis par mums. Nothing else. Nekas cits. There is nothing else that we can do. Nekas cits tur nav, nekas, ko mēs varam darīt par to. This is what really fascinates me about this. Un tas tas, kas man tiešām atbrīvo pa visu šito, atbrīno. Check what he went through, okay? Tātad, nu, pastīsimies caur ko Jēzus Kristus izgāja. Stripped him. Viņu, viņu no, novilkt drēbes, noraukt This- drēbes. Many of us have been stripped Daudz no mums mēs samēr esam izģērti emotionally emocionāli in our private lives. mūsu privātajās dzīvēs. Some of us, probably all of us, carry secrets which others don't know. Nu, daži no mums, iespējams visi no mums, mēs nesam ā, kaut kāds noslēpums, ko neviens cits nezina. There are still people who will not share testimonies. Jo joprojām cilvēki, kas nedalīsies ar liecībām. Because we still have shame. Tāpēc, ka vēl joprojām mums ir kauns. Shame is one of the biggest, one of the biggest weapons of the enemy. Kauns ir tas viens, viens no lielākajiem ienaidnieka ieročiem. Husband, wives, husband wives vīri un sievas I will be shocked es personīgās I will be shocked if if there is a husband wife here es būtu abrīnots ja šeit būtu kāds vīrs un sieva who are 100% open to each other kur ir 100% atklāti viens otram viens pret otru viens otram There is an interesting scripture in the in the Holy Scriptures. Ir ir It says when God listen carefully when God the moment it's it's very beautifully written it says when Adam and Eve were created uh, uh, the next statement is this kur rakstīts ir, kad, kad Ādams un Ieva tika radīti, tad, tad tajā vietā, un nākošais teikums ir – They both were naked. Viņi abi bija kaili. And they were not ashamed. Bet viņi, nebija, viņi ne, nekaunējās no tā. Beautiful symbolism. Brīnišķīgi tāds sim, simbols, nu tāds attēls. Nakedness. Kailums. Why was Jesus stripped? Kāpēc Jēzus tik izģēbts? Why couldn't they just Kāpēc viņi nevarēja vienkārši viņus sist? With the clothes on. Ar visām drēbēm uzvilktām. Everything Now listen carefully. Everything that Jesus went through, there was a specific message. Katrai lietai, kam Jēzus gāja cauri, tam visam ir ļoti īpašs un tāds, tāds nu, vēsts. Tam katram, katrai lietai, ko, ko Jēzus piedzīvoja, ko viņš gāja cauri. Stripped him. Viņu, viņu izģērba. <laughs> You Ismay? We are afraid to be naked. Mēs baidamies palikt kailiem. Es runāju garīgi šeit. We are afraid to be naked. Mēs baidamies šeit pal nu, palikt kaili. Shame. Kauns. Jesus went through it. Jēzus tam gāja cauri. There are people today in the churches. Un šodien draudzēs ir cilvēki. struggling with shame, kas cīnās ar kaunu. you have a dark secret. Tev ir, kam cilvēkam ir, nu, tāds stumšs noslēpums. Noslēpums tumsā tīts. Some of us, we are not yet ready to tell everything about our lives to everybody. Un daudz no mums mēs neesam gatavi teikt visas lietas par mūsu dzīvēm cilvēkiem. Let me put it in a specific way. Un es tā, īpa, es tā pareizi to salikšu. We are not ready to share everything that God has done for us and everything that God has forgiven us from. Un uh, es neesam gatavi dalīties tieši ar tām lietām, ko Dievs mums ir darījis un, un tieši, ko Dievs mums ir piedevis. Mēs neesam gatavi par to dalīties cilvēkiem. We can put it in any way we want. Mēs varētu salikt to kādā veidā, kā to gribētu. But this is the, the simple answer is this. Bet tāda vienkārši atbildes to ir šī. There is shame in us. Mūsos ir kauns. A powerful enemy. Ļoti spēcīgs ienaidnieks. Shame robs us of joy. Um, kauns mums laupa un no, no atņem mums prieku. And it's very interesting. Tas ļoti interesanti. Think about it. Padoma. Somewhere about something we're ashamed. Kādā vietā par kaut ko mēs esam, mēs esam kaunējamies par kaut ko. Probably I'm ashamed of my past. Iespējams, man ir kauns par manu pagātni. I'm ashamed of my present. Pa, kauns par man tagadni. I'm ashamed of the family I belong to. Man ir kauns varbūt par ģimeni, kurā es pieder. I'm ashamed of the children that I have. Kauns par bērniem, kas man ir. They're not doing well. Viņiem nav, viņ, viņiem nav viss labi. I'm ashamed of it. Man ir kauns par to. I'm ashamed that I don't have children. Man ir kauns, ka man nav bērni. I'm ashamed about my husband, my wife. Man ir kauns par man vīru, man sievu. We all have a shame about something. Mums kā katram par kaut ko ir kauns. And it's interesting. Un ļoti interesanti. The first thing as we read in the scriptures. Un tad, kad pirmo lietu, ko mēs lasījām rakst, rakstos. When, when the process started. Kad tas process sākās. The first thing they do. Pirmos, ko viņi darīja. Stripped him viņi, naked. Iz, no, izģēra viņu, kailu. And uh, about Jesus, the Bible says this. Jēz, par Jēz Bībele saka to. he had to be made like every one of us. Viņam bija jātop līdzīgam kā mums visiem. So that lai he could be a high priest who understands us. Lai viņš būtu kā augstais, lai viņš būtu augstais priesters, kas mūs saprot. So it's not just that he died Tas for our sins. Nav tikai tā, ka Jēzus nomir par mūsu grēkiem. But he knows. Bet viņš zin. What it means. Ko tas, ko tas nozīmē. to have shame. Kā, kad ir kauns. Where people see your mistakes. Kad cilvēki redz tavas kļūdas. And they laugh at you. Un viņi pat tev smējās. Spit on you. uz tevi. He knows that feeling. Viņš ko tas nozīmē. He was rejected. Viņš arī tika at atstumts. Everybody who said, Hey, I'm gonna be with you. You're my savior. Visi, kas, no viņam, like you. visi, kas viņam teica, ah, es būšu ar tevi, tu esi mans glābējs, nav nevien kāds, es tu. Was not there. Neviens no viņiem tur nebija, no tiem cilvēkiem tur nebija vairs. He knows what it means to be rejected. Viņš zin, ko nozīmē būt atstumtam. And which means Tas nozīmē everything that you did with your eyes. Visu, ko tu dari savām acīm. And the next thing Bible says shame comes. Viss nākšu lieta, ko rakst rak Bībeli, ka kauns, nāk kauns. And the maximum punishment for that. Un viss, nu, maksimālais sots par to. Jesus took it. Paņēma. Jēzus paņēma to. He paid it. Viņš par to samaksāja. The penalty. Sots. Every word that you spoke katru vārdu, ko tu teici, es... and, and many of us we are very terrible with our words. Ir ļoti daudz no mums, mēs esam ļoti nemākam, nu, nemākam savaldīt savu, savus vārdus, to, ko mēs sakam. Sharp. Asus vārdus. Okay. We might not talk bad things. Mēs varbūt nerunājam apakai lietas pretī. But we can be sharp. Bet Just... mēs varam būt tādi asi saviem vārdiem. We don't use the P word. Mēs nerunājam, mēs nelietojam P vārdu. No, the bad words. Nu jā, <laughs> jā nu sliktos jautājumus, sliktos vārdus, lamvārdus mēs nelietojam. But Varbūt. Some, I don't know why I'm saying this. Es nezinu, kāpēc es to saku. But this is what I jūtos. Tas ir tas, ko es jūtu. There are people with shame. Kad ir, ir cilvēki, kuriem ir kauns. There are people you are very sharp with your words. Just kad ir cilvēki, kad jūs esat ļoti asri saviem vārdiem. To your wife, to your husband, to your children, jūs, to people. Jūs vīriem, sievām un, un, un bērniem un cilvēki pret cilvēkiem. Maximum punishment for it. Maksimālais sots par to. Šup. Not just the sin. Ne tikai grēks. Remember. Un atcerieties, ne tikai grēks. Jesus paid it all. Jēzus samaksāja par to par visu. And when I, when I think about this particular subject, Runā, domāju tieši par šo tēmu, tieši par šo tēmu. Uh, the Bible says he was stripped naked. Bībelē teica, ka viņš tika izdēbs kailis. Then they blindfolded him. Viņam, viņam uzlika uz acīm apsēg. And apsēg. he was hit. Viņam viņa sit. Spat upon. Spļāva viņu. And they asked him. Viņi prasīja viņam. Prophesy, tell us who did this. Un pravieto un pasaka, kurš to tagad tev izdarīja. Why did Jesus go through this specific thing? Un kāpēc Jēzus gāja tieši caurvot šādai, vai tieši šādai lietai? Let me tell this. Ļauj man tev pateikt. Listen carefully. Uzklausi uzmanīgi. One of the biggest thing in this culture. Viena no tādām mūs, nu šīs kultūras, Latvijas kultūrā, kultūras lietām ir. It's very difficult. Ir ļoti grūti. Not to criticize or mock somebody. Nekritizēt vai neizsmiet kādu. Very difficult. Mēs ir ļoti sarežģīti, ļoti grūti. When was the last time you told your husband or your wife or your brother, your sister something specific, something good about him in a very specific way? Kad pēdējo reizi tu pateici savai sievai vai savam vīram vai kādam no saviem tuviniekiem kaut ko tādu tieši tādu īpašu vai kaut ko labu? Kad bija pēdējā reize, kad tu tā kaut ko izdarīji? Why did Jesus go through this? Kāpēc Jēzus tam gāja cauri? My, I was talking to one lady recently. Es reiz, nu, pavisam nesen runāju kādu sievieti. Listen, very, it's very interesting. Simple thing, but very interesting. Bet pavisam vienkārši lieta, bet ļoti interesanti. Precious Latvian lady. Ļoti tāda. She was telling me about latviešu sievieti. She was telling me about her younger sister. Viņa stāstīja man par savu jauno, jaunoko māsu. She said, Sam, teica, Sam, I can't believe this sister of mine. es ne, nevaru iedomāt, nu, es nespēju noticēt, ka šī mana māsa, She, her math teacher did something wrong. viņas matemātikas skolotājs kaut ko izdarīja, kaut ko nepareizi. So the sister came home Tad māsa atnāk, atnāca mājās, angry, dusmīga, and then for one and a half hour. Viena ar pus stundu. She talked with her stundu. friend on the mobile. Viņa runāja ar savu draugu pa telefonu. Only about what the math teacher did against Tikai her. Tikai par to, ko tas matemātikas skolotājs pret viņu izdarīja. Everything bad. Visu slikto. Analyze the whole situation. Visu to situāciju analizēja. Criticized her like Kritizē crazy. šo skolotāju ļoti traki, ļoti smagi exactly what Jesus went through. Tas ir tas tieši, ko Jēzus, kam Jēzus gāja cauri. Jesus understands each one of us when we go through this. Jēzus katru no mums saprot, kad mēs ejam tādām lietām cauri. You know, Bible says this. Words, Bībele saka, words have power of life and death. Nu, kad uh, vārdiem ir nāv, nāvs un dzīvības spēks. The maximum punishment. Maksimālais sots came upon that mouth also. Arī uz, uz, to, uz to mutu arī nāca Jēzum virsū. Jesus paid Paņēma. it all. Jēzus pamaks, samaksāja arī par to visu. There's nothing that you and I can do. Nav nekas, ko mēs tur varam darīt. Now, he took it. Tātad viņš paņēma. The only way I will be set free. Un vienīgais veids, kā es varēšu būt tik brīvs, is if I accept what he did for ja me. es pieņem to, ko viņš ir izdarījis par mani. Nothing else. Nekas cits. And this is interesting. Tas ir ļoti interesanti. And this is the exact point Un tas ir tas, nu, tieši šis, tas, šis ir tas punkts, where the enemy comes šī ir tā vieta, kur nāk and brings shame. un ved nes What makes you think that he'll trust you again? Kas tev liek domāt, ka viņš tev atkal uzticēsies? Do you know what you exactly did? Vai tu, vai tu zini, ko tu tieši izdarīji? Do you know it was so terrible? Vai tu zini, ka tas bija tik, tik drausmīgi? How, how could you even imagine that you could come before God? Kā tu vispār spēj iedomāties un domāt, ka tu vari nākt pie Dieva? And this is exactly the point where many of us struggle spiritually. Šeit, tieši šajā vietā, šādās situācijās mēs daudz no mums tieši cīnamies visvairāk. Even, even today. Pat šodien. Check the way we go before God. Mm, pārbaudiet, kā mēs vienmēr parasti ejam pie Dieva. When we go before Dievu God, priekšā. Nākam, nākot Dievu priekšā, kad nākam the, Dievu priekšā. One of the biggest things that we have is shame. We are Viena no lielākām fighting. lietām, kas mums ir, tas ir kauns about us. Par mums, par pašiem, Something par sevi, that we did. Par kaut ko, ko mēs esam izdarījuši. Something that happened in the past. Kaut kas, kas ir noticis pagātnē. That shame, we like, oh, tas kauns. It's not just about the sin. Tas nav tikai par grēku. Yes, forgive Jā, me the sin. Dievs, piedod man But grēku. that shame is Bet there. kauns arī tur paliek. That, that, that, oh, how can, oh God. Tas tā, nu anyway, kā, nu, nu Dievs, you nu know, nu jā, nu kā. That's the enemy. Tas ir ienaidnieks. Jesus took that shame. Jēzus paņēma to kaunu. He paid it all. Viņš samaksāja par to visu, par visu samaksāja. Never forget this. Nekad neaizmirst. When he forgives, kad viņš piedod, he forgets. Viņš aizmirst. Shame remains. Kauns paliek. That's the enemy. Tas ir ienaidnieks. Many times I thought Daudzreiz esmu domājis, The shame actually makes me look spiritual before God. ā, ka kauns it kā man pat patais izskat, nu, izskatos tā kā garīgi pret Dievu priekšā, ja man ir kaun, nu, kaunos. There is a difference between shame and humility. Ir, ir atšķirība starp kaunu un starp pazemību. Humility is where you, Pazemība. where you understand without Him you're nothing. Ir, kad tu saproti, ka bez viņa tu neesi nekas. Plus, Plus, you receive what he has done for you. Tu arī saņem, tu pieņem to, ko viņš izdarīs par tevi. Shame is this. Kauns. You understand tu saproti, that you have hurt him, ka tu esi viņu ievainojis, that without him you're nothing. ka tu esi viņu sāpinājis un ka bez viņa tu nekas neesi. Plus, Plus you find it difficult to go to him. Tu, tev ir ļoti grūti iet pie because you've done a lot of nonsense. Tāpēc, ka tu esi ļoti, ļoti daudz nepareiz lietas darījis. Shame stops you. Kauns tu aptur. Humility Pazemība takes you closer to God. ved tev tuvāk pie Dieva. Never forget that. Nekad to neaizmirst. That's why I tell people in the in the team Tāpēc to savā komandā cilvēkiem es to vienmēr saku. in the church in the ministry teams I tell them this. Kalpošanas komandās, kad mēs runājam, kad es runāju viņiem. I said, never be afraid of mistakes. Viņam saka, nekad, ne, es nekad nebaidies no kļūdām. Never. Nekad. We can all make mistakes. Mēs visi pieļaujam kļūdas. But never be afraid of mistakes. Nekad ne, es nebaidies no kļūdām. You made the mistake. Pieļauj kļūdi. Ask kļūdu. God to forgive you. Lūdz Dievam, lai viņš to piedod. Get up. Celies. And move forward. Un te ej uz priekšu. That's why I love what Jesus said. And the tāpēc, word of God says. Tāpēc, kas, ka patīk, kā Bībelē rakstīts. The righteous taisnais cilvēks. Remember, it's the righteous. Tad atceries, nu, tas ir tas taisnais cilvēks. May fall seven times. Viņš krīt septiņas reizes. But each time. Bet katru reizi. He gets up. Viņš ceļās. Amen. Amen. Shame. Kauns. Keeps you down. Tevi tur pie zemes. Humility. Pazemība. Yes, you fall down. Jā, tu nokrīt. But you get up. Bet tu celies. Jesus took our shame. Yes, paņēma mūsu kaunu. And imagine, uh, see what the scripture says, Isaiah 54. Jēzais, Jēzais grāmata 54. nodaļa. I want to close in five minutes. We get together and pray together. Pēc piecām minūtēm mēs noslēgsim šo vārdu un lūksim kopā. <coughs> Jēzais 54. nodaļa. 54. 54, Isaiah, read the fourth verse. Ceturtais pāns. Read together. One, two, three. Nebīsties, jo tev nebūs jāpieviļas. Tev nav jākaunas, jo tev nebūs jānosauks. Tev nav jākaunas. Jākaunas. Lūdzu, go on. Jo tev nebūs nosargt. Aha. Tu aizmirsīsi. Kā lūdzu? Tu aizmirsīsi. aizmirsīsi savas jaunības kaunu, ah. un tev nenāksies vairs pieminēt savas atraitas laika negodu. Wow, kāpēc? Nākošā? Jo, jo tavs, tavs vīrs ir tavs radītājs, tas kungs cēbots. Un tavs pestītājs ir Izraēls svētais. Viņu sauc par visas pasaules dievu. Powerful. Spēcīgi. You will forget your shame. Tu aizmirsīsi savu kaunu. Oh! Nobody wants to marry me. Neviens nevēlas ar mani apprecēties. You will forget that shame. To kaunu tu arī aizmirsīsi. I'm never gonna have a happy married life. Man nekad nebūs uh, laimīga laulība dzīve. You will forget that shame. To kaunu arī tu aizmirsīsi. Jesus paid it all. Jēzus par visu samaksājis. How can I stand before people? Kā es varu stāvēt cilvēku priekšā? Jesus paid it all. Yes, par to visu samaksājis. Two more scriptures and let's close. Vēl divu rakst, divas rakstvietas un tad mēs First Peter chapter 2. Pirmā Pētera vēstule, pirmā, otrā, otrā nodaļa. Pirmā Pētera, otrā nedeļa. Otrā nodaļa. Otrā nedeļa vai? Nedeļa. First Peter chapter 2. the last two scriptures i love how the bible how the amplified says it but i don't know how it is in latvian In English, in the Amplified, it says, He personally bore our every sin. Un nu, tur okay. rakstīts no, no 24. 25. pāns. Lūdzu, 1, 2, 3. Mm. Wow! Smaldījāties kā avis, bet tagad jūs esat atgriezt pie savu... Gans vēsteli, un, gans un sargs. Tagad! Jā, jau bija šī to daudz, bet tagad jums bija ar gāns un sārgs. Sārgs? Jā, sargs. Forget the shame. Aizmirst to kaunu. Shame is the devil's weapon. Listen. Ieklausies, shame. kauns ir sātana ierocis. It's not humility. Tā nav pazemība. Walking like this staigājot šādi and hiding from people un mm, slēpjoties no is not humility. tā nav pazemība. I love what it says here. He he went through all this so that we may die to sin. Un mm, Patīk, ka šeit rakstīts, ka viņš tam visam gāja cauri, lai mēs varētu nomirt grēkam. So Jesus took our shame, Tātad Jēzus uzņēmās man, man, mūsu kaunu, he took our rejection, viņš pieņem mūsu atstumtību, atstumšanu, sin, mūsu grēku. And he stopped un viņš apturēja grēku. Powerful. Through that sacrifice, caur to upuri. That's the power of this. He stopped the power of evil. apturēja ļaunumu, ļaunumu spēku. So the moment you and I say, Jesus, Lord, Tajā brīdī, kad saka, Jēzus Kristus, es mans kungs, es mans glābējs, viss no, no, no galvas no līdz, līdz kājām, sin, ne tikai grēks, viss tas kauns past, no mans pagātnes, kad, kad tām lietām, ko es, ko es baidos pat runāt, I can talk generally. You es know, varu runāt vispārēji, jā, es biju slikts cilvēks. You know, un, yeah tā vispārēji, bet detalizēti mēs nevaram runāt. Un mēs arī dalāmies iespējams tikai ar tādiem noteikti, noteikti, cil, noteiktiem cilvēkiem, dažiem tikai. Jesus, bet tad, kad mēs tajā brīdī atdodot dzīves Jēzum, kad mēs atdodam Jēzum Jesus suffered became reality for us. Viss, ko Jēzus ciet par mums, no mūsu dzīvēs nāk kā realitāte. And this is fascinating. Un tas ir tas fascinējušāk. Moment Jesus came in, tad, kad Jēzus ienāk mūsu dzīvēs, sin has no power over us. Grēkam Kaunam vairs nav vairs pār mums. Kaunam vairs nav spēka pār mums. Atstumtībai vairs nav var pār mums. Visām tām lietām ir apturēts. Tās visas lietas ir apturētas. Amen. Amen. Tagad, now you have come back to your shepherd. Tagad jūs esat atgriezti pie savu dvēseli gana un sarga. Un sarga. Sargi, sargus, Fantastic. So shepherd, Gans says, okay, Matīs. Bet tad, nu, Matīs. Sarg, Dievs saka. Okay, Jēzus. Gans saka. Nāc Jēzus šur. saka, nāc šur. Tagad, tagad, she's telling us, okay, now, in this decision, oh, what, so you, it's a difficult decision. Matīs talks, shepherd is there. Lūdzu, this way. Tātad ir grūts Matīs, Jēzus vad Matīs, viņš tagad nonāk pie kāds grūts um, lēmumu pieņemt. Dievs, viņš runā ar Jēzu. Un Un Jēzus un sārgs. Sargā tajos brīžos. Fantastic. Fantastiski. And finally, un visbeidzot, you will love the scripture. Jums patiks šī rakstvieta. See what the Holy Spirit says. Pasies, ko, ko svētais gars saka. James. Jākab vēst. Last chapter. Pēdējā nodaļa. <clears throat> nodaļa? Piektā nodaļa. 16th verse. 16. pāns. Everybody read it loudly. You'll be amazed. See how God attacks shame here. Redziet, how God attacks. Redziet, lasu, lasīsim šo skaļu, bet nu, ja apskatīsimies šeit, kā Dievs uzbrūk tam kaunam, kā viņš viņu Lasi. atsit. 1, 2, 3. Izsūdziet cits. Kā lūdzu? Izsūdziet. Kas tas ir idzūzies? Izzūdiet. Kas tas ir? Pastā. Ko? Pastācija. Kas tas ir pastācijas? Stāsi. Teikt. You see how God attacks shame Redz, here. Kas, kā Dievs um, at, nu uzbrūk tam kaunam, nu viņš atsit to kaunu. No, no, no, don't say it. Man, it's our private life. Nē, it's... tas ir tikai tāds noslēps, tas ir tāds privāta lieta. God says, Dievs saka, pastācies, pastāst, confess, izsūdz. Okay? Lūdzu, lūdzu, turpināt, pastācies, Cits citam savus, cits, cits. cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par grēku. Pastācies mācītājs grēku. Vai, vai rakstīts pastāstīt mācītājiem grēku? <laughs> Mācītāja grēku? Vai cita cita grēku? Vai cits cita grēku? Cita grēku citam pateikt. Varbūt uh, Lembergs grēku. Mhm, Lembergs iespējams grēkojas. Mēs visu eksperts par, Mēs esam ļoti lieli eksperti pastāstīt par, par cita grēku. citu grēku. Cita grēku, <laughs> mēs esam eksperti to pastāstīt. Mans vīrs. <laughs> Tu nezinu, ko mamma I mean, we are so experts in talking about other things and other people. Mēs esam lieli eksperti runājot par citu cilvēkiem, par citu cilvēku lietām. The Holy Spirit goes straight to the key. Bet svētais gars tieši aizskar visu tā, tās, to jēgu, viņš aizskar. Confess. Izsūdziet. Your sins. Savus grēkus cits citam. To each other. Ja? Un nākušā? Turpināt? Un nākušais. 1, 2, 3. Un aizlūdziet cits par citu. Kad, pēc tam aizlūdziet. Tad pēc tam aizlūdziet viens par, par otru. Nākošā lūdzu. Un... Kā lūdzu? Fiscalija. Jūs esat? Paldies Dievam, Dievs nesaka, pastāstiet savu grāku ar eh, sēmu vai mācītāju. Nu, no, pastāstiet <laughs> mācītājiem savu grēku, sēmam. Un... I'm so glad you don't have to do that to me. Es ļoti ka jums nav tas jādara man. I'll be paralyzed if I get to hear all of your sins. Es būtu paralizēts, ja dzirdētu visus jūsu grēkus, <laughs> visus jūsu grēkus. You want to go back healed today? Tu var doties, tu grib dot mājās doties dziedināts? Today we're going to take like 10 15 minutes. Mēs paņemsim 10 15 10 minutes, okay. 10 minutes. Want us to get into groups. Oh, Mēs husband wife, just grupām. husband wife. Vīrs sievām tikai kopā. And the other cilvēki pa grupiņām. Finally talk some things honestly. Dažas lietas izstāstiet, nu vienkārši izrunāsim ko, kopā, nu atklāti. Ko? Ar mikrofonu? Nu? Pagaj da mora na. ne. no, I mean, you got, trust me, <laughs> trust me this. That's one thing I'm learning more and more, just to be open, just be open. People can laugh at you. Ir viena lieta, ka, nu, ir tā, ko es iemācies, nu, es atklāts. Cilvēki par tev varbūt smiesies. But you walk in freedom. Bet tu aizies brīvībā. Tu, tu ieies brīvībā. Amen. Amen. Don't have to be a superman. Tev nav jābūt supervīram. Super cilvēkam. So confess your sins to each other. Izsūdziet cits citam savus grēkus. Pray for each other. Lūdziet cits par citu. And you will be healed. Amen. Amen. By his stripes. Viņa brūcēs. We are healed. Mēs esam dziedināti. Amen. Amen. On, her, on the cross. Pie krusta he took our sins. Viņš uzņēmās mūsu grēkus. But through the stripes. Bet caur viņa brūcēm. Through that shame he took. Caur viņu kaun, to kaunu, ko viņš uzņēmās. We are set free. Mēs esam atbrīvoti. Amen. Amen. Amen. So get into your groups with you. If you don't have your wife here, jums sit with a brother. Ar, ar sievām, ar vīru sievām sēžam, jums nav partneri, nu jūs sievas okay. vai vīri nav šeit, tad But I would encourage sasēžamies you. pa grupiņām. <coughs> So you can even turn your chairs, just maybe turn your chairs and look at each other, face each other. Two, if it's a husband wife, just stick to your husband wife, okay? But the others maybe two or three. Two or three, and preferably guys with guys and men. Puiši ar Five maximum 10 minutes. Hello, hello. maksimums 10 minūtes. And don't chit chat about the weather and job. Nerunāsim par, par prieku, par, par, par laika apstākļiem ārā. But just be honest with each other. Bet būsim atklāti viens pret just, otru. Just talk what is in your heart. Tad izrunā vienkārši, kas ir tavā sirdī. If there's anything you want to confess. Ja ir kaut kas, ko tu gribi izsūdzēt. Or anything you want to share about your struggles. Vai arī kaut kas, ko tu gribi izstāstīt savas cīņas. And just pray for each other. Un tad lūdziet viens par otru. Tad lūdziet viens par otru. <laughs> Father, Tēvs, in Jesus name, Jēzus Kristus vārdā, we pray mēs lūdzam, that you would help your people ka tu palīdzētu saviem cilvēkiem to confess izsūdzēt what they need to confess to, kas viņiem ir vajadzīgs to each izstāstīt other. viens otram sins, grēkus, struggles, cīņas, And as they pray for each other, un kad viņi lūdz viens par otru, according to your word, pēc tavu vārdu, let there be healing, lai tur būtu dziedināšana, into lai būtu dziedināšana, into your people, tavu cilvēku dzīvēs, in Jesus name, Jēzus Kristus vārdā, amen. amen. Amen. Lūdzu, go ahead. Father, we just thank you. Tēvs Jēzus Kristus vārdā. Lord, I thank you because you're doing your work. Here. Es tev pateicos, Dievs, jo, ka tu dari šo to savu darbu šeit mūsu vidū. And I pray that you will continue to minister to your people. kungs, mums. Thank you that you paid it all. Paldies, ka tu visu. And thank you that you've broken the power of shame. Paldies, ka tu salauzi tā kauna spēku. In the lives of your people. Tavu cilvēku dzīvēs. I trust you that you have given healing to your people. Es uzticos, Dievs, ka tu esi Dievs arī dziedināšanu tavu cilvēku dzīvēs. Your people are your people. Tavi cilvēki ir tavi cilvēki. Precious to you. Tev ļoti dārgi. And I'm sure that you've done your work. Es, esmu pārliecināts, ka tu esi savu darbu pabeidz šeit. Into every family here. Katru ģip, cilvēku ģimenēs. Thank you, Jesus. Paldies Tev, Jēzus. We thank you, we give you praise. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev gododam slāvu. As we go to the table of the Lord. Ka mēs ejam pie Tavu, pie Tavu galda. Father, we pray that you will bless the bread Tās mēs lūdzam, and the juice, maizi un culu, so that as we eat and drink, tad, kad mēs dzerot un ēdot, it would be a blessing for us, tā būtu svētība mums. and especially to rejoice in the freedom from shame. Pat īpaši tad, kad mēs priecājamies par, no, par brīvību no kauna. Thank you for the cross. Paldies par tavu krustu. Thank you for the punishment has Paldies been par tavu paid. sodu, par kas tiks samaksāts. We give you thanks for everything. Mēs tev pateicamies par visu. Jesus name. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. This is for those who've given their lives to the Lord Jesus Christ. Šī, šis Dieva galds, šis vakarēdienis ir tiem cilvēkiem, kas ir atdevuši savas dzīves Jēzum Kristam. And you have a clear conscience before God. Tev ir tīra sirdsapziņa Dieva priekšā. And before people cilvēku priekšā. If you don't have, us, God to cleanse you. Ja tev nav, vienkārši prās Dievam tagad, lai viņš tev šķīst. If you haven't given life to Jesus, ja, then do it now. Ja tu neesi atdevis savu dzīvi Jēzum Kristum, tad dar to tagad. Where we are sitting, you can say, lai, Jesus, esi, come into my heart. Lai, kur tu esi, saka, Jēzus, nāc manā sirdī, esi mans kungs. Savior. Esi mans glābējs. And he will come into your life. Viņš nāks tavā dzīvē. As you eat and drink, we declare what Jesus has done on the cross for us. That's why I encourage you to eat and drink. together. And while you're waiting for the bread and the juice, I encourage you to just just be worshiping. Just be thank- Be thankful to God for the cross. par krustu. Let's be thankful that he took our shame. Pateiksimies Dievam, ka viņš ir paņēmis Amen. mūsu kaunu. Amen. That he took our shame. Ka viņš paņēmis mūsu kaunu. Oh, how much we can thank him. Oh, cik daudz mēs varam tiešām pateikties so Dievam. much to thank God Cik for. ļoti daudz lietas, par ko mēs varam pateikties. So much to thank God for. Ļoti daudz lietas, par ko mēs varam pateikties. Each one of us have so much. Katram no mums ir ļoti daudz. Thank you, Lord. Par ko pateikties. Thank you, Lord. Paldies Tev, kungs. Thank you, Jesus. Paldies, Jēzus. I was the one Look, Shona. Lord. Paldies par brīvību. Brīvībā, Lord. Paldies par brīvību. Thank you, Lord, for your joy. Paldies par tavu prieku. Thank you that you paid it all. Paldies, ka tu samaksāji visu. That's why we praise you and we thank you. Tāpēc mēs tev slavējam, pateicamies. Amen. Amen. this that I had world didn't give it to me. This that I had somebody, brother, that I. You rebrand, you brother. Saca it bien su outro. Sister, sister that I. Pasaki kādam. Thank you for the brother that you are. Thank you for the sister you Pateicies are. vienkārši kādam par to brāli. Saka brāli, paldies, ka tu, ka and, tu esi mās. Ka and tu husband esi, wife tell you, tell each other, thank Vīrim, you for the wife, for the husband saka, you are. Sievam, vīram to pašu. paldies Dievam, ka tu esi kāds tu esi. Svētī katru ģimeni. With freedom from shame. Ar brīvību no kauna. May God be in every home. Lai Dievs tu būtu katrā mājā. Bless what we eat and drink. Svētī to, ko mēs ēdīsim un The dzersim. fellowship. Sadraudzību. Bless your people as they worship you with their finances Svētī and bless savus, those who can't. Svētī savus cilvēkus tie, tie, kur tev pielūgs arī ar finansēm, svētī arī tos, kur to nevar darīt. And Lord, we thank you. Un, kungs, mēs tev pateicamies, that you paid it all. ka tu esi par visu samaksājis. Thank you, God. Paldies Tev, Dievs. Give you thanks and praise. Mēs Tev pateicamies. In Jesus name Jēzus we pray. vārdā. Amen. Amen. God bless you. The box is there. Vēl mazliet sludinājumu tieši par mājas grupiņām. Um, ir tā, ka informācija parasti ir iegū, iegūstam par mājas grupiņām ir mājas lapā kabija.lv.com Kā bija, tas ir, bet ar bez garumzīme kā bija www.kabija.com, www.kabija.com. Tur informācija tieši par mājasgrupiņām. Es gribētu arī teikt cilvēkiem, kas nav mājasgrupiņā, lūdzu, pienāciet vai nu pie manis, pie gati, pavē, pamāja roku. Gatis, jā, tur pienāc, var pienākt pie otra gata, pamāja roku. <laughs> Vienkārši mēs kaut kā, mums ir svarīgi vienkārši ielikt, jūs, ja jūs neesat kaut kādā mājas grupiņā, varat nākt, mums ir otrdienās un trešdienās, mēs divās grupiņās esam. Sākās 6, 6.30 kā kur reiz, un informāciju iegūstam tā, uh, mājaslapā, tāpēc pastīsimies, labi? To. Jā, tur aizmugurē arī ir, ir, ir ziedojuma kastīti, jūs laipni aicināt uh, pielūgt Dievu ar savām finansēm. Un, un, uh, un vien mirkli, es jūties, mēs vajag lūgt par šīs ģimene, ja? Un es... I feel like we need to pray for this family. I feel like we need to pray for our family here. Es jūtu, ka mēs vajadzētu mums lūgt par kādu ģimeni. Let's pray for Nick and uh, Anda. Niks un Anda. So let's as a church, let's just pray for them. Lūksim par viņiem. They're a newly married couple and she's yes. they're waiting for the baby and let's pray that protection upon them. Tikko yeah. apprecējušies un viņiem ir gaida bērniņi, tagad lūksim par aizsardzību. Church, let's stretch your hands towards them and pray. Pray a blessing upon them. Izstiepsim rokas pret viņiem un pray. lūksim. Father, in Jesus' Tavs, name, Jēzus Kristus vārdā, bless this family, svētī šo ģimeni, protect them, aizsargā viņus, Lord, provide everything that is necessary, sagādā viss, kas ir nepieciešams, for them, Lord priekš viņiem. Whatever they need, lai ko viņiem arī vajag, Dievs. Provide, Father. Sagādā to, Dievs. In these coming days. Šajās turpmākajās dienās. May miracles mēs lūdzamies, lai tavu brīnumu happen in their lives, notiek viņu dzīvēs. Thank you that you paid it all. Mēs lūdzu pateicamies, ka tu par visas samaksās. Protect the coming baby. Aizsargā arī šo bērniņu. And Lord, we thank you for this family. Un mēs pateicamies Dievs par šo ģimeni. We bless them. Mēs viņu svētījam. In Jesus name. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. We also pray for Teresa. Mēs lūgsim arī par tereš, protect her and the, lūdzam arī par the viņu, whole mēs family, lūdzam aizsardzību just par visu and ģimeni, par protection šimpanmaņu ģimeni, par aizsardzību, provisions, Lord. par sagādāšanu, Dievs, ka I tu pray this for sagādāt katru every lietu. family here. Mēs lūdzam par katru ģimeni protection šeit, upon the children, aizsard, Lord. par tavu aizsardzību, Dievs, The bērniem, families, ģimenēs. in Jesus' name. Yes, Kristus vārdā. Amen. Amen. God bless you.